Mirëmëngjes Adi, mirëmëngjes Olta, mirëmëngjes Lori, mirëmëngjes ju të dashur miq, kudo që ndodheni. Data është 12 nëntor, miq të dashur, një tjetër ditë me diell për jashtë. Un jam Blendi këtu bashkë me Jerin, Adin, Oltën edhe Lorin. Çdo mëngjes me juve nga 7:10 në këto valë këtë ekran. Edhe për ditën e sotme. Gjithçka si parë, po kemi uh, kush ka parë ndonjë ëndërr sot? Ka ka parë ndonjë ëndërr sot? Mm, jo. Ndonjë kush? Jo, jo asnjë. Ti Ose jo, s'maj mend. Unë s'kam dalë fare. As ti s'ke dalë fare ti. Jo, jo. U pastrove ti? Po, po. U rregullove, u po, po. qetësovem. Wow. Gjithçka në rregull. Më vjen shumë mirë që të kemi sërish sot uh, si një tulipan me kokën lart. O po tani. Sa. S'durohesh ashtu. Unë na trishtoi, e ke parasysh? Tash, mm. po kjo çka? Thash se e pati me mua, thash ç'i kam bërë kësaj. Ju kërkoj ndjesë. Isha Jo. Nuk ishte në dorën time. Olta kishte një kështu. Një një prekje me migren. Migren është ajo Olta. Po migren është normalisht. Po mirë, ti kur erdhe në mëngjes të dhimbte koka? Më dhimbte pak në fakt, po ndoshta nga këto dritat që migrena nuk i ka qef. U ngrit. U ngrit. E pastaj ja. Kjo që rrin tek shkota shumë, po kjo ta kap ta rrah, mendoja unë. Jo, jo, do të thënë. Edhe ti do. Me vetë. Dje po kishim mundësinë për ta bërë ëndrrën në realitet. Po pastaj sikur e mori veten. Gjithsesi, të shkuara të harruara. Faleminderit. Sot pak më mirë, nëse ju ju dhëm koka sot, bëni si Olta dje. Mos e jepni veten. Mbahuni fort. Ah. Mundohuni. Mbahuni, ne. Të thonë mbahu nëno mi Jo, akoma Se ti je nënë Akoma jo Po si kam fjetur mbrëm Jam knaqur Edhe prap Sigur, ku t'i gjonë Po, sa më shumë të flesh, më shumë shumë, shumë, shumë të flihet. E vërtet. Se un dje ia futa nga 9 gjysma. Oh. Oh, po si. Oh, oh herët. Herët, po, 9 gjysmë herët është me djalin. Po. Treguam ca prralla. Pastaj shkuam tek tek prallat e regjistruara. Edhe un fjeta. Fjeta kollaj. Se pastaj më zgjoi ai mua, tha mbaroi dhe kjo. Donte tjetër. Un kam një dy prralla. Ëh, mm. uh, Jero, dhe i mbaj kështu të regjistruara për çdo rast. Dhe i ke gati. I kam gati. Po. I kam gati edhe Sa më dalin gjitha më dhe një këtu mm, A ja Cilat prralla janë Po, njëra është për shembull prralla e thërrimes E thërrimes. Do ta dëgjosh? Po, s'e kam dëgjuar ndonjëherë. Unë nuk e di këtë. As unë, e kam shpikur unë kështu nga këto. Ah, e ke shpikur ti. Okej. Akoma si më bukur. Ëh, uh, prralla e thërrimes. E dëgjoj dot këtu? Edhe i kam në telefon. Na ishte një herë një thërrime buke. Kjo thërrime buke kishte mbetur në tavolinë mbas një dreke dhe pikërisht kur mami po lante enët, thërrimja e bukës vendosi të rrokullisej nga tavolina dhe të shkonte dhe të binte përtokë. Atje ishte një sipërfaqe e madhe me pllaka të lara dhe thërrimja e bukës dukej mu në mes të pllakave, prandaj nxitoi që të fshihej poshtë këmbëve të tavolinës. Për aty kaloi një milingonë. Shumë e bukur. Sa po mendoj për eh, për një libër me prralla për fëmijë. Por mm. uh, po, mm. ideja është që që nga që jam i rraskapitur shpesh, mm -hmm. kur është vonë ashtu dhe nuk kam uh, se një do kshu ai, një do live. Tam. Dhe ishte një me balena. Dhe Domethënë ai fillon live dhe pastaj përfundon te regjistrimi. Po, dhe përfundon pastaj kur do më shumë ai që s'kam më ashtu un, kam uh, time më që i tregon sa të tjera. Mhm. Kështu mm -hmm. që kam një kam një kapital të vogël me me prralla atje. Po dje më kërkonte një me balena dhe se ai ta përcakton, thotë e dua me balena uh -huh. ose e dua me iriqa. Pra personazhin kryesor e ka zgjedhur. E zgjedh ai. Edhe po ja bëja kështu. Ishte një një balen baba dhe një balen uh, fëmijë. Mm -hmm. ba, balena baba e kishte emrin Lendi. I thosha unë. Po. Kurse babai uh, balena çun e kishte emrin Rian. Ëh, ah. dhe ishte Riani dhe po Riani dhe Blendi dhe Lendi, dhe Lendi, Lendi mm. fal gjithmonë, se pastaj thotë jo, u thon po po ti heqesh nga një bë nga një kështu edhe edhe mm. shkon me ato. Kështu që me këto me me thërrimen dhe me një dy të tjera. Fjeta shpejt e prap sot dua të flem më shumë. Po që i kam i kam një tetë orë gjumë, që është shumë e rrallë për mua. Po, shumë janë. Shi kush e di se ça ndodh sot në emision. Mund të mund të ju tregoj një prrallë ore. Po ja dhe jo? nga 7 e gjysma. Se gati. E nisim uh, zyrtarisht miq të dashur klubin e mëngjesit me Charlie XCX dhe Rita Orën.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 Hakmarrja më e mirë është suksesi. suksesi. A sa bukur. E ka oh. thënë. Sakt. Sa bukur e paska thënë. Sa bukur e paska thënë. Wow. Blue eyes. Kshu e thrrisnin Frankun Blue eyes? Frank Sinatra. Është prej, ha. Të pëlqeu, ha? Po, i pëlqeu. Asaj i pëlqeu. Më shkon mendja atje. Je bi Olta. 12 gradë është në këto momente, 24 do jetë maksimalja për sot dhe parashikohet të jetë një ditë vetëm vetëm vetëm me diell. Okej. Okay. Sa për shanset për shi janë vetëm 2% të papërfillshme. Sa mirë që po bën. Si po vizaton aty po mundohem të përpiqem. Po mundohesh të përpiqesh Ieri. Përpiqu të mundohesh. Fjalën po e kuptoj pavarësisht se e shoh mbrapsht. Ëh, fjala, okay. Ajo është ajo është anagrama. Është edhe më. Urdhëro? Po po. E nisim. Okay, le ta hedhim është anagrama për uh, ditën e sotme në klubin e mëngjesit. Anagrama në klubin e mëngjesit. Ke parasysh atë të çmendurin? Mm. Atë injorantin që që punon në Top Channel? Atë injorantin e një, atë të çmendurin e të çmendurve? Është një i çmendur në Top Channel, një Dori Dori. Mm. Sa që bëj një palimit, palimit. po i shkarë komplet. Ai dhe shokët e tij. Të gjithë me kartelë. Po. Duke nisur nga Landi, duke përfunduar te Denisi e Pa lënë jashtë edhe Sandrin, mm. që e thërrasin ndryshe Boli. po gjithsesi, Dori do mbetemi te Dori. Do mbetemi te Dori sot po. në anagram. Dori, duam shumë. Është Ai po flet tani. Dor tri, po Dor Trimi. Po, është serioz. Është shumë shpejt. Kujdes. 0692070222 dërgoni mesazhet tuaja. Anagrama ka tetë gërma. Tan. D O R T R I M I. Dor. Trimi. Dor trimi. Secili prej nesh mm. ka njohur një Dori. Po, e vërtetë. Trim Dori. Mund të jetë vajzë, mund të jetë Po. Dori parë që kam njohur ka qenë vajzë, një fqinja e jonë. Dori. Mm. Po ky është Dor Trimi, ky është një djalë. Olta cila do të jetë dhurata? Një kontroll i plotë mjekësor nga Spitali Amerikan. Kontrolli i plotë mjekësor vjen nga Spitali Amerikan këtu në kryeqytet, miq të dashur. Kështu që bëuni gati me ata telefona, numri është Kush e gjen i pari? 069 thotë Olta. 69. Se çfarë thotë Ieri? Se çfarë thashë unë Olta? 69. 69. 69. 69. Tani na Na fal ti. ndjes Olta. Apo e shtyp që është butoni, e shtype mirë. Ti ë Mos bëj kështu tani. Kur unë them nga ç'viti jam, jam them jam 79, nuk them. Po, po. Jam 79. 79. Nuk jam i luajtur më, si them. Jam 79-ësh. E po ja, ju na e keni prishur gjuhën. Ne, ne, 79. Po, pra. Ne. Ju 79-ça. Po. Të paktën, paktën si. Unë them se jam jam fëmijë i viteve 70, kur muzika ishte për pasion. Ama për një vit se. Për një vit se çfarë? Do kaloj te 80-a pastaj. Po ja, po. Një sa ishte. I kam kaluar, teknikisht jam. Mhm. Gjithsesi, kjo është anagrama, është detyra juaj ta zgjidhni tani. Edhe i pari do të fitojë kontrollin e plot mjekësor. Ju kujtoj se ky kontroll i plot mjekësor, miq të dashur, ëm um, mund të përdoret nga ju vetë, mund të përdoret nga një i afërm i juaj, që ju doni ta çoni për uh, për kontroll. Mm -hmm. Bëjnë uh, të gjitha ato gjërat, po, check-upi, siç e thonë ndryshe. Tam. Po. Kështu që nën kujdesin e mjekëve të mrekullueshëm të amerikanit, do të do të mund ta përfitoni këtë. Edhe është mirë ta bësh në mënyrë kronike. Edhe sidomos. Po. Po. Edhe ju urojmë që të dilni si kokrra e mollës. Mm, mm, mm, Kështu që Dor Trimi. Shumë. Shumë më shumë ngrohtë. Gjatë ditës është është po, pra, ngrohtë, por mëngjesi dhe darka pastaj ndryshojnë. Po, atë po më thoshte Keli ti, mm. ishim ishim bashkë aty dhe dola unë mora xhupin, se kisha ardhur me xhup. Tam. Po. Normalisht, por por tham pse bash. Po i thashë. Kështu që është është kujdes miq të dashur, anagrama është Dor Trimi. Mhm. Mm Kini parasysh Dorin, shokun tonë Dorin, Dor Trimi. i i të gjuajturit. Mm, e vërtetë. Prandaj janë popullore sporte si gjuetia, peshkimi, ku di unë se çfarë. Se ti tash shkon në dyqan e blen të të gatshëm. Të gatshëm ose në restorant, po. Mm -hmm. Po. E vërtetë është. Por ti do ta zësh peshkun, njeri. Mm -hmm. Ha, mund të ishte mirë për këtë sport ieri. E ke provuar ndonjëherë të peshkosh? Peshkimin? Ëh. Vetëm një herë. Ëh, si doli? Po kështu. Një çfarë, mërzitshëm. Mm, jo mërzitshëm. Si binte? Ishte rastësi, nuk është. I binte ndonjë çik apo hiç? U bind më në fund. Jo, jo, jo, u bind, ai no. binte. I binte. Shiko, është shumë shumë dobët me terminologjinë e peshkut. Po fare, s'e kam idenë. Kur i bie grepit, kur i kur ah, peshku okay. i, i thonë i bie. I bie, i bie goxha. Ja, mësova dhe këtë gjë. Po. Mos e ngatërro. I bie. E kuptova. Lëviz, lëviz ajo filispanja. I ra prapë. Do ta do ta tërheqësh pastaj. Po me kujdes, me kujdes. Ti apo unë leksionin, se kam një tjetër. Unë jam kështu, jam shumë vetëm një dy tre herë të parë, domethënë vetëm sa kam parë, nuk dua të bëj si eksperti i mishit dhe i peshkut. Dëgjo, ëm um, le të bëj një pyetje nga aktualiteti. Dakor. Pasi pasi ka patur dy uh, lajme që janë të rëndësishme në fakt, e për t'u diskutuar edhe kanë shkaktuar edhe reagime. Mm -hmm. Sidomos ky propozim i qeverisë, është një propozim i cili është mbajtur i fshehtë derisa shkon uh, për votim në parlament. ë uh, Dhe propozimi është për kriminalizimin e kësaj. E kujt? Po. 0-6-9-20-70-2-2-2 Unë nuk do ta ngas më shumë tani Se pastaj i bje që të zbulojmë se për çfarë flitet, mm -hmm. por mhm. um, ndoshta pak më vonë themi dy fjalë për këtë. Ë uh, kriminalizimi i kësaj. është çfarë uh, qeveria propozon do të përbënte në terma të demokracisë dhe ecjes së Shqipërisë bashkë me vendet europiane perëndimore një mm. kthim pas, kthim pas të frikshëm madje. Pas pak në klubin e mëngjesit, tani Miley Cyrus vjen bashkë me Joan Jett, kjo quhet Ora është 7:37 minuta, jemi me klubin e mëngjesit në Club FM 104 dhe në ekranin e Club TV-s. Ne ju urojmë një ditë sa më të bukur dhe të mbarë kudo që ndodheni. Oh yes, mirëmëngjesi. Ndërkohë ju e dini që janë bërë të shumta rastet mm. kur uh, arrijnë në një farë moshe, njerëzit duan të provojnë gjëra të reja. Që të rrufjasin. Është kur kanë ditëlindjen për shembull, po. uh, duan të hidhen nga një lartësi e caktuar, mund të bëjnë një sport tjetër e me radhë. Për kë, për kë po flet ti? Po flas për një 72. Se gjyshe kemi pasur të tërë, nuk na ka ndodhur. Unë e kam akoma, po nuk e ka bërë, por nuk nuk është bërë uh, trend në Shqipëri. Por të paktën në Shtetet e Bashkuara po, sepse këtë herë një 72 vjeçare me mm. emrin Polly Chester nga Florida uh, ka vendosur që ditëlindjen e saj ta festojë në, në mënyrë krejtësisht ndryshe nga ditëlindjet e mëparshme. Ah, bravo Polly. Ka vendosur të hidhet me parashutë. Por duke qenë Blendi se ishte hedhja e saj e parë në jetë me parashutë, masat kanë qenë shumë të forta, masat e sigurisë, por kanë harruar diçka tjetër që nuk i kanë marrë, nuk i kanë vënë masat e duhura në pjesën e gojës, sepse në momentin që ajo është hedhur me parashutë, i ka fluturuar dhe proteza nga goja. I ka dalë proteza nga goja. Ka qenë diçka që nuk e kishin menduar këtë wow. pjesë. No. Wow. Proteza ka goditur në ballë atë personin që është i kapur mbas saj. Po. Normal. Se fluturon nga goja se bam dhe ky prapë kap oh. kokën me dorë pastaj bie mund. Po. Oh, sa është. Shkëlqyeshëm. Faktikisht 72 vjeçarja ka thënë që ishte një eksperiencë e bukur, por tani më do të më kushtojë më shumë uh, ribërja e protezave të reja se sa hedhja me parashutë. Por gjëra që ndodhin janë gjithsesi. Hey, I um, kushtoi pak, por ne kemi një fitues deri tani Olta në lidhje me pyetjen që kemi bërë këtu në klubin e mëngjesit. Kriminalizimi i kujt është Shpifja, shpifja. I shpifjes. I shpifjes. Mm. Maldini e ka gjetur i pari 666 i mbaron numri fiton dy bileta për në Cineplex. Maldini. Maldini. Një djalë që Maldini. Mm. Maldin mm. Mulla. Wow. wow. Babin tifoz me Italinë me siguri Maldini. S'ka s'ka ndryshe. Ëh. Uh, Përshëndetje Paolo. Kemi kështu. Po gjithsesi, ej, um, është kriminalizimi i shpifjes, po. Mhm. Nuk e di se kush supozohet që të kalojë kjo. Por gjithë, gjithë po themi grupimet e gazetarëve, uh, kanë reaguar kundër kësaj. Se çfarë do të thotë? Do të thotë që uh, nëse tani nëse ti shpif shkon në burg. E, e po, nëse ti shpif shkon në burg. Oh, jo, nëse ti shpif shkon në burg. Po mm. shpifja është se shpifja në vetvete sigurisht është një gjë shumë e shëmtuar. Po duket që nga emri. Që të shpifësh pa. Po. nuk është nuk është gjë e bukur. Por ndryshe është të flasësh, e ndryshe është të shkosh në burg sepse 3 vjet burg janë shumë. Janë wow, uh, janë 3 vjet, një po, 3 po, vjet, 3 wow. vjet në burg. Imagjinoje tash. Të ikë nga familja, nga shtëpia, sepse ti ke shpifur. Për shembull, ke thënë që ë uh, ku dëgjon në uh, Kryeministrit i kanë rënë dhëmbët. Edhe thotë jo i kam. 3 vjet burg. E zëm. Oh, e zëm 3 vjet burg dash nga familja, nga fëmijët, vijnë të shohin kalamajt atje, ndërsa rriten. Sepse ti the i kanë rënë dhëmbët Apo diçka diçka e kësaj natyre Po në po- fakt në një farë mënyre Jo tre vjetë Çikë më pak duhet ishte Por duhet kemi pak kujdes kur flasim Patjetër. Jemi apo jo? Jam dakord me ty. Mm. Po dëgjoj, mm. sigurisht, por por ka mënyra. Sepse në qoftë se ti shpif ndaj dikujt, kjo nuk të nuk ta heq ty përgjegjësinë. Çështja është e kriminalizim apo jo, sepse mund ta ndjekësh në rrugë civile. Mm -hmm. Ti e padit për shpifje në domethënë gazetarin po, po është po është akoma sot e ditës shpifti kundra meje mirë bën unë të hedh në gjyq dhe kërkoj 40 milion lek e zëm të vjetra mm -hmm. siç ka ndodhur edhe unë fitoj dhe unë të marr 40 milion lek qoftë se nuk mjafton që ky si kërcënim që ti mhm. të që ti të paguash apo qoftë 20 milion apo 600 milion sa të duash ti të kërkosh, pastaj është gjykata që vendos për këtë. Por ti e ke mbrojtjen. Nuk është kështu se tani shpifja është shpifim për kë të duam e e gjitha këto gjëra të tjera. Problemi është që gazetari ka të drejtë edhe të gabojë. ë uh, sepse kjo të heq, domethënë gazetari ose do do jetë i përkryer dhe unë nuk kam fare të bëj me me këto. Janë ca opozita.com ca ca idiotësira kalibri domethënë po. nga këto mm. nga këto tamam ndyrësira si si po i quajmë gjoja media, por por ka ka një limit sepse të gjithë organizatat ndërkombëtare europiane, Bashkimi Europian e kanë dekriminalizuar shpifjen. Gazetari nuk mund të shkojë në burg ose nuk mund të jetë në kërcënimin që ta ushtrojë profesionin me riskun që nesër do burgosesh. Mm. Se nuk e bën nuk e bën në një zyrtar tjetër detyrën me riskun e burgut për të bërë detyrën, se Etj etj. Le që vjedhin e Më shikon në sy Olta, nëse po, po, ashtu. Në sy, në sy. Nëse. Në sy. Kaq. Në sy. Ka, nuk të shoh dot se kam shpirt, po vdes për ty edhe. Po mirë. Po çfarë po është kjo? Po është është është një që është një kthim pas, është një kthim pas sepse të gjithë e kanë shtyrë Shqipërinë edhe edhe shqetësim ka qenë organizatave ndërkombëtare që në Shqipëri gazetarët mund të shkojnë në burg. Nëse s'i pëlqen një ministri apo dikujt tjetër se çfarë gazetari shkruan, se çfarë uh, qëndrimi ka ai mm. kritik që duhet ta ketë. Gazetari ka si mision në profesionin e vet që të jetë kritik ndaj pushtetit. Sigurisht pushtetit nuk i pëlqen, por ky është një konflikt i natyrshëm midis gazetarisë dhe pushtetit. Kështu është në çdo vend demokratik të botës, kështu është përcaktuar. Përndryshe janë gazetarët e pushtetit, i kanë nëpër studio analistët e po, pushtetit po. që krehin bishtin, që lëpijnë po. lloj-lloj S'po themi tash. Po, që ashtu pështyjnë, lëpijnë prap, pështyjnë, lëpijnë prap, po bëhen ministra okay. duke ish pështyrë duke lëpirë se kështu është është është kjo po. Unë nuk jam nga ata, s'e bëj dot atë. Ajo nëse e pështyj lë aty, se No, ose ndryshe bëhem ministër nëse përfundoj se çu bie. Po pra dhe ti le nam. Ëh. Bëhet një. Po është, po që është një kthim, është një kthim pas, është është kthim pas. Këto kohët e fundit kjo fjala burg po më mërzit shumë. Hello, hello. Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit. Miq të dashur, ju përshëndesim që të gjithëve. Unë jam Blendi këtu bashkë me Jerin. Mirëmëngjes të gjithëve. Mirëmëngjesi Xher. Mirëmëngjesi Adi. Mirëmëngjesi Blendi. Mirëmëngjesi mi Olta, mirëmëngjes. Mirëmëngjes i shpirt, mirëmëngjes. Wow. Wow, sa po e rregulloj me mua. Shumë vazhdo. Mhm. Mirëmëngjesi shpirt, mirëmëngjes. Mirëmëngjes Lorka. Mirëmëngjesi. Okej, uh, atëherë. Ç'i ke ato pusu. Ai ka ai ai e gati keter. Gati, ja. jo, kemi një dhuratë sot nga nga Biocenter Albania, uh mhm. -huh. që do japim tani për një pyetje që do bëjmë nga aktualiteti miq të dashur. Këtu në klubin e mëngjesit po shikoj që ka tre produkte brenda dhe më pëlqejnë. Janë shumë interesant. Mm. E para është një Akorel është një body mist ose e një spray, spray për trupin, për, për trupin mm -hmm. një mhm. spray uh, um, i cili është 100% biologjik, mm -hmm. produkt bio, pra. Është për të rivendosur ekuilibrin, uh, për ta freskuar dhe qetësuar trupin me aromën e portokallit, mjaltit dhe vaniljes. Oh, sa bukur. Tre bashkë portokall, mjalt edhe vanilje në një. Mënyra e përdorimit është thjesht një aplikim i kësaj, mm -hmm. por është me të të gjithë përbërësit janë natyralë, natural, 100% tam. dhe 70% e totalit përbërësve janë nga bujqësia organike. Është për çuna apo për goca? Kam përshtypjen që Dalta ti marrë. Tani duhet të jetë pak e ëmbël, kështu që. Mund ta mund ta testoj? Tam. Se s'është përdor po. ndonjëherë. Ja. Jo. Edhe duhet krijohet ai presioni në dorë. A mund të marr pak erë të mm. lutem? E lezetshme. Oh, që ka shumë mirë. Mm. Ja, nuk e di. Edhe këtu erdhi. E kam oh, përdorur. Sa mirë. Si si bën kofe ajo. Po pra. Se është aq e fortë. Tani të kam më shumë. S'e duket kështu sikur është mhm. për vrarje miza, ajo 7 7 metra larg e ndjeu ajo. Oh, çfarë. Ah, ah, ah. Është mirë, është shumë mirë. Wow. Është mirë. Është vërtet shumë mirë. Tjetra se kjo më pëlqeu. Mm. Ishin karamele me sythet e bredhit të egër, mjaltë sheqer i papërpunuar, shurup glukoze, koncentrat i lëngut të dardhës, mm -hmm. ekstrakt malti, vaj menteje, mentol, vaj bredhi, Ja me çfarë është? Me çfarë luleje? Mm. Po pastë bimore thot me mhm. shije freskuese me ekinace me mente rozme ekinacea ekinacea është kjo lulja e kuqe me me petale ajo më tërheq vëmendjen po ah. eukalipt rozmarin edhe kjo është me e gjitha domethënë është është është edhe për inflamacionin e mishrave të dhëmbëve, hemorragjinë, ndjeshmërinë e mishrave të dhëmbëve etj mbahet larg nga fëmijët. Po, Nuk është për fëmijë se fëmijët mund ta mund ta mund ta kapërdin. Mhm. Si edhe me pastën e zakonshme. Mund të jetë edhe djegës një çik. Kështu që është janë të gjitha produkte bimore, 100%. Biocenter Albania ndodhet tek rruga Sami Frashëri, miq të dashur pranë sheshit Wilson, e gjeni atje. Dhe atje gjeni dhe informacion mbi gjërat bio. Mm -hmm. Qoftë edhe për të bërë një bisedë për t'u informuar siç duhet. Mbi çfarë është e mirë për të përdorur? Dhe mëson po- gjëra shumë të mira dhe të reja gjithashtu. Absolutisht. Kështu që le të bëjmë një pyetje mm. ë uh, nga aktualiteti dhe ai që do të vi apo ajo e para apo i pari me përgjigjen e saktë, do të fitojë këtë shportë me dhurata sot nga BioCenter. Ëm um, dhe pyetjen nuk do ta bëjmë vështirë, por të lehtë. Mm -hmm. Pyetja është a u aprovua apo jo? Mbrëm, mbas debatesh të shumta, Vendimi i bashkisë për parkimin në Tiranë. Mhm. Mm kaloi apo, ja. apo nuk kaloi vendimi i bashkisë dje. Propozimi pra që ishte bër për uh, për uh, rregullimin e parkimit dhe sigurisht bërjen e parkimit me para në disa zona të Tiranës. 069 20 70 222 Dërgoni mesazhet tuaja Unë, uh, po, nuk, nuk është se po i ndiqja se siç e thashë dje ia futa gjumit shpejt mm. Por për aq kohë sa isha zgjuar po shikoja pak në Facebook që njerëzit reagonin për këtë dhe e di që ka një mosmarrëveshje të madhe në lidhje me parkimin. Siç e kuptoj unë, e unë jam munduar që të kontaktoj me njerëz në bashki për të mësuar të vërtetën se si është. Propozimi ka qenë që në rrugët kryesore, po flasim bllokun, po mm. flasim rrugën Myslym Shyri, uh, rrugën e Kavajës, këto rrugën akset, e Durrësit, rruga e Durrësit, rruga e Durrësit nuk ka parkim, nuk ka parkim. Nuk ka parkim. Po. Mm. Uh, por rrugët që janë kryesore, që janë në qendër të Tiranës, apo bulevardi Zogu i Parë. parkim. Jo, pallatet. Mm -hmm. Jo, lagjet. Uh, vetëm rrugët kryesore, vetëm rrugët kryesore, mm. sheshet kryesore e tjera e tjera. Tani kjo do të bënte disa gjëra. Ë, uh, e para do të largonte ata njerëz që që parkojnë makinën atje për ta për ta shitur, mm -hmm. për mhm. shembull Siç ju e dini ndodhi me sheshin para stadiumit Dinamo që për vite me radhë u zaptua, u mbajt dhe nuk mm. paguan ata kokërr leku ndërkohë që shisin makina në në shesh të hapur. Apo ata që i lënë makinat në Unazë apo kudo tjetër edhe edhe janë të gjitha për shitje. Kur ti nuk mund të zbresësh fëmijën nga autobusi i shkollës, mm -hmm. sepse ai zotëria nuk i lëviz makinat me muaj të tërë derisa dikush ta blejë makinën. Ndërkohë që Qytetarët që duan të vizitojnë. Edhe kur e blen pastaj zëvendësohet prapë, kështu që është histori e gjatë. Ai e ka ai po. atë atë zonë atje. Mm. Shkoni shikoni, keni Unazën akoma. Ëm, um, kështu që kjo do i japi fund asaj, sepse do i duhet që ai të fusi lekë atje orë mbas ore në mënyrë që të në mënyrë që të të mbajë makinat atje. Kjo do ta lironte. Mendoj unë që do ishte gjë e mirë. Dhe këto para mund të përdoreshin për më shumë gjelbërim për të rregulluar parkingjet brenda lagjeve. Ëh. Mm -hmm. Këto para që bashkia do të mbledhi nga edhe edhe i mbledh bashkia, jo privati, se pati një propozim ca muaj më parë, ku 90% i merrte privati dhe 10% i mbante qyteti. Ku ne i bënim një dhuratë miliona euro çdo vit një super sipërmarrësi privat që mm. që të ashtu dhe mediat flisin se ashtu ishte i punë. Por gjithsesi, eh, por gjithsesi Gjithsesi kësaj radhe është bashkia që i mbledh. Domethënë paratë janë për qytetin. Dhe a mund të rregullohen se i duhet kërkuar një çik llogari bashkisë nëse do ta bëjë këtë? Tam. Që këto para sa janë dhe për çfarë do të përdoren? Por brenda lagjeve ti ke shufra hekuri, ke zinxhir, po ke ke blloqe betoni, po ata që po, s'janë hequr. Ti ke lagje në pjesën e te lagjja ime. Shikosh atje. Tani se si mund të luajnë fëmijët mes zinxhirëve të hekurit, se si mund të luajnë fëmijët edhe larg qoftë përplaset pengohet një fëmijë të ngulet në një nga ato, se vënë ato vazot që i mbushin me beton edhe aty ka një një shufër hekuri që e ka për ta kapur ai mm. për ta mm. lëvizur atë. Po thon thon që i ruan Zoti fëmijët. I ruan Zoti, po okay. Po të ngelemi po, pra, me këtë shprehje pas se është e lëm kështu më mirë. Po them uh, kur ti flet shumë, them Zoti na ruajt. Po. Por uh, Edhe edhe kështu nuk mund të nuk mund të vazhdoj. Nuk mund të nuk mund të vazhdoj. Ka ka nevojë për një ndërhyrje urgjente se lagjet tona janë kthyer në gërmadha dhe gjysma e tyre është është vetëm me këto shufra e hekura zinxhire e domethënë vjen zor. Dhe shpeshherë bëhet e vështirë edhe kalimi, ëh, për të dalë nga lagja dhe për të shkuar në punë për shembull sepse të gjithë i zënë hapësirat dhe nguten me njëri tjetrin dhe ti nuk ke ku kalon pastaj. Po. Edhe nuk ka pse të merret makina për çdo gjë. Qendrat e gjithë botës, shko në gjithë qytetet europiane, shikoji që qendrat janë për këmbësorët. Dhe ti mund të lëvizësh edhe të marrësh frymë pak më lirë. Mm. Jo kështu tash, dalim për tangërlli, domethënë me edhe edhe kur ankohen këta makinën 120000 euro ai po nuk do të japi 20 lekë të vogla se Walking the gap. Walking the gap. Walking the gap. ta ta ta Marc Broussard miq të dashur love and happiness mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit ora është tani 8:08 minuta po shkon 8:09 unë jam Blendi quhem Blendi Blendi e kam pas gjithmonë mbiemrin Salaj uh, Dor trimi dhe ka gjetur Ndriçimi 039 i mbaron numri fiton kontrollin e plotë mjekësor nga Spitali Amerikan. Bravo. Mirditor. Mhm. Mm Mirditor. Për mirditorin do kishte një një nëse ke një Dorian që është mirditor i bie të jetë edhe trim nga natyra, kështu që mirditor trim Gjithë ai ke bësh, ke bash, ke bësh, ke bësh. Okej, okay, iku. Mm -hmm. Kaq për uh, këtë? Edhe një herë emrin e fituesit dhe numrin? Ndriçim. Dhe numrin? 039. 039 Ndriçimi ka fituar kontrollin e plotë mjekësor mhm. në Spitalin Amerikan. 039 Ndriçimi. Në rrugët kryesore të qendrës së Tiranës parkimi do të jetë tani e mbrapa me pagesë. Miq të dashur, pyetja është cili është mendimi yt mbi këtë? Cili është mendimi yt mbi këtë? Në fakt ka qenë me pagesë, për shembull në bulevardin Dëshmorët e Kombit, po. prej mm. uh, prej kohësh Bashkia e Tiranës, uh, po po nja dy vjet ka. Kur kryetar ishte zoti Lulzim Basha, vendosi parkimin me pagesë. Edhe ishin mm -hmm. ata djemtë me jeleqet portokalli që duhet të blije biletë, shkoje tek uh, ajo ta vendoste atje, etj, etj, etj. Tani kjo do të zgjerohet si hartë dhe do të përfshi edhe rrugë të tjera të qendrës gjithsesi. Mm -hmm. Nuk mendoj se bëhet fjalë dhe nuk bëhet fjalë për uh, parkim me pagesë në Porcelan, për shembull, apo parkim me pagesë në Kinostudio, në Kombinat apo lagje periferike mm -hmm. apo brenda lagjeve. lagjeve. Mm. Brenda lagjeve ku parkojnë njerëzit që banojnë atje, sepse afërmendsh nuk mund të nuk mund të ishte me pagesë edhe edhe një vend parkimi që është poshtë pallatit. Për këtë po. unë kam biseduar me zyrtarë shumë të lartë të bashkisë të Tiranës mm -hmm. dhe më kanë thënë shprehimisht po, po. dhe me shkrim, sepse kështu është me shkrim sot, mhm. ëm mm -hmm. um, që nuk bëhet fjalë për pallatet. nuk bëhet fjalë për pallatet, sepse media ka edhe një tendencë ndonjëherë që pa i pa i kontrolluar gjërat mirë, uh, saktësisht, domethënë edhe shkon me atë se ka më shumë klikime ku parkime pa pagesë në gjithë rrugët e Tiranës, etj uh, etj. Nuk bëhet fjalë për shkakun që nëse e ke shpinë te parku e zëm, e na dëgjon tani, e na bën ato rrugicat e e parkut mbas rajonit mm. numër 2 mbas mondialit andaj. Nuk bëhet fjalë që të jetë me pagesë tek pallatet. tek pallatet. Po bëhet fjalë që të jetë me pagesë në në rrugët kryesore. kryesore. Ë uh, Kjo është, kjo është ideja. Dhe tani këtu ka njerëz që për për për dalë për të pirë një kafe në Tiranë, marrin makinën, e parkojnë blok, ja japin atij me arkë. Mhm. Mm Gjithë ato kohë ata ne. Kjo do eliminojë edhe arkat. Arkat sigurisht do eliminojë. Tokat e xhanut. Sepse do të ketë sahat aty. Ngulet sahati në trotuar dhe ti mund t'i japësh atij me arkë, me me arkë. Po në qoftë se sahati shënon të kuqe ti merr gjobë. Mm -hmm. Edhe normalisht nuk do paguash edhe gjobën edhe atë me arkë. Kuptohet. Kështu që kjo do ta do ta zhbëjë atë, se ti paguan qytetin dhe ato para nuk i merr dikush për hesabin e tij, mm. por ato para, kjo është gjëja tjetër. Për këto unë jam që të jetë me një, sigurisht, transparent siç kërkohet e kërkon ligji, jo se dua unë apo doni ju, por që fondet e mbledhura të jenë transparente. Kaq u mblodhën nga parkimi këtë vit. Mm -hmm. Dhe ja përse po përdoren këto fonde. Dhe të jenë konkrete, pastaj gjëra që, që vetëm sheshi Italia përpara stadiumit të uh, Qemal Stafa këtu mm -hmm. gjeneron në muaj 30000 euro. Mm -hmm. Vetëm vetëm sheshi Italia, vetëm parkimi që është atje 30000 euro thotë merr bashkia çdo muaj. Nga kjo, që sigurisht shkojnë për për të mbyllur ca vrima që qyteti i ka pafund. Qyteti ynë është si kullesë makaronash, po qe puna për vrima. Kështu që vrima pafund ka për të mbyllur. Tani, a mund të menaxhohen këto fonde pak më mirë? A do të dekurajojë dhe kjo tymin e madh nëpër Tiranë? Njerëz që e marrin makinën kot. Unë kam makinë në shtëpi, uh, por e përdor në fundjava. Unë nuk them ta bëni si unë, se dikush tjetër ka, po të themi, punën shumë larg. Po ja fut kot se unë vij nga kombinati për ditë dhe nuk mund ta ashtu. Po, pra, po. Jam jam dakord. Po ku e ke punën. Jam dakord për këtë. Po. A ka transport publik të mjaftueshëm? Jo, nuk ka. Ë, uh, a ka nevojë për t'u përmirësuar sigurisht? Absolutisht po. Edhe edhe tre fish edhe katër fish më i mirë se ç'është tani. Ka gjitha gjitha gjërat qëndrojnë mm -hmm. aty shqetësimet, por edhe të parkosh ë uh, makinën me muaj të tëra në rrugë kryesore, ta lësh atje për ta shitur, apo ti, siç na e bënin neve te Myslym Shyri kur isha atje. Ikte ai në Berat, ikte, vinte nga Berati, ikte në Itali, ai rrinte një muaj në Itali, makinën e linte atje. Po. Gjithë neve që kishim kalamaj, që kishim shqetësime, që kishim nevojë për të parkuar për ditë, shkonim në punë, hajde nga dita, shikonim targat e, e Beratit që qëndronin atje. Mm -hmm. Se ishte vend i sigurt, e ke parasysh, po iki Po iki jashtë shtetit thotë ai, po e lë, po e lë në Tiranë në një vend që kishte mendjen e mbledhur. Po, e kam të mbledhur. Të mm. mbledhur shumë. Ashtu. Kështu që ka Ka ca gjëra, ka ca gjëra. Është për t'u diskutuar prandaj ne ju ftojmë në faqen tonë në internet që është facebook.com fraksion klubi i mëngjesit, facebook.com fraksion klubi i mëngjesit, kjo faqja këtu. Sapo e shkrova, në rrugët kryesore të qendrës së Tiranës parkimi do të jetë me pagesë tani e mbrapa. Cili është mendimi yt mbi këtë? Kështu që na shkruaj tënden e do ta lexojmë sot në radio apo Au, qënka një nënë. S'e kam idenë fare. Ç'është kjo është? 0-6-9-27-12-2 A mund ta dëgjoj dhe një herë të lutem? Ok Duke qenë një femër në karrierë, kjo pjesa e të qenit nënë të, të ndikon shumë, sepse është një gjë e re në jetë, është mm -hmm. kënaqësi që të ta ndash të jesh me fëmijën tënd sa ma afër. A the që ka edhe burra po që janë shtatzënë. Po Unë mendoj që një pjesë e mirë e tyre janë gjithë kohës. Unë e kisha për burrat modernë që thonë jemi shtatzënë. Nuk thonë nuk thonë gruaja ime është shtatzënë. Mirë, po- unë e kapa nga ana tjetër, kështu po ekziston edhe kjo pjesë. Dakord. Tani tani ka ardhur artistikisht. Kanë ndryshuar po, kohët, lejen e lindjes mund ta marrë dhe burri. E di, Olta, e di. Kështu që. E di, do të ishit Ha? Ça? Unë s'kam për ta marrë për vete. Asun. Unë unë i përkas një, unë jam i shtatëdhjetenëntës. jam shtatëdhjetenëntës, nuk marr leje lindje unë. Edhe unë i 84-s nuk e marr. Ti 84-s. Ore nuk e marr lejen tash. Kujtesë, pra kush është ky personazh? E i bie të jetë një personazh i njohur që flet për mëmësinë i bie të jetë vajzë e re apo jo. Po, po. Mhm. Se tash kur e ke çunin 22 vjeç nuk është se flet më në këtë formë, se i ke kaluar këto faza, por dëgjojeni edhe një herë. Të fundit edhe zbuloni kush është kjo vajzë 069 20 70 222 kush e gjen ka një dhuratë në klubin e mëngjesit e le ta bëjmë atë dhuratë një orë nga Premium Watches faleminderit Duke qenë një femër në karrierë, kjo pjesa e të qenit nënë të, të ndikon shumë, sepse është një gjë e re në jetë, është një mhm. kënaqësi të ta ndash të jesh me fëmijën tënd sa më afër. Mm, e vërtetë. Mirë, kthehemi pas pak në Club FM në 100.4. Ju përshëndesim që të gjithëve dhe ju urojmë një ditë të mbarë. Kjo është kënga e ditës në klubin e mëngjesit.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 Ju përshëndesim ora është tani 8:23 minuta. Unë jam Blendi këtu bashkë me Jeri. Mirë mëngjes të gjithëve. Me Adin, me Oltën dhe me Lorin. Unë doja t'ju tregoj një histori të shkurtër që vjen nga nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, mhm. me një vajzë e cila quhet uh, Carissa Walter. Si? Carissa Walter, uh -huh. uh, e cila është fejuar për t'u martuar me një djalë shumë të mirë që i ka bërë asaj një dhuratë uh, fejese. Ky djali quhet Kevin Winter. Ëm um, dhe um, është një unazë me një diamant goxha të madh. Uh -huh. Edhe bashkë me unazën edhe vathë. Diamanti gjithashtu. Mm -hmm. Që Karisa është në qiellin e 7 duke pritur që dasma të vijë atje, por në fakt uh, historia jonë kur fillon historia është në banjo. Në shpinë në shpinë në qiellin e 7 metaforikisht. Por është në banjo, është në banjo dhe dhe um, është duke hequr uh, make-upin. Tam. Është duke hequr uh, tualetin, grimin. Tam. Çfarë ta quajmë? Dhe Grimin. dhe i merr uh, vathët dhe unazën dhe i mbështjell me një copë letër higjienike mm. dhe i vendos në një cep të lavamanit po. atje. Pastaj mbasi mbaron punë, lan shpëlan fytyrën, është gati për gjumë, merr uh, Ato dhe i hedh. Gjithë letrat që kishte mbledhur atje dhe i hedh në oh. banjo dhe pastaj shkarkon rrup Ë, O bo. Edhe fillon ajo, bo, bo, bo, bo, bo, bo. E tmerrshme. dhe në atë moment ajo kupton që mos ta unaza. S'bëre kështu. Kishin kushtuar eh, rreth 35000 dollarë ë, të Au. gjitha, sepse Kevin e ka zemrën e madhe. Dhe këta kanë ngelur të shokuar. Ajo ka thënë, "E di se çfarë bëra?" Thjesht i Ky ka hodhe thënë, në tualet. Po, thjesht i hodhe në tualet. ndaj të cilës uh, uh, zoti uh, Kevin ka ndezur një sharrë elektrike dhe e ka e ka sharruar, uh, jo se bëj shaka. Bëj shaka. Ai është djalë i mirë, është djalë i mirë. E ka sharruar, edhe po thosha, ka sharruar tualetin, tualetin. Jo, um, ato ikën, ikën, por këta kanë marrë në telefon komunalen, nëse mund të shprehem kështu. Po, okay. Kanë marrë në telefon komunalen dhe këta çunat e komunales thonë uh, Um, Asnjëherë nuk kishim marrë një telefonatë të tillë ku na thoshin ju lutem na ndihmoni se kemi hedhur um, kemi 35 hedhur 35000 dollarë 35000 dollarë bizhu në banjo dhe i kemi shkarkuar. Por ata kanë ndihmuar sepse e kanë mm. ditur se nga kalojnë tubat um, edhe rrjedha e tualeteve në zonën ku jetojnë uh, Karisa dhe Kevin mm. dhe kanë vendosur një filtër. Kanë vendosur një filtër ah. shumë të imët Edhe rreth 6 orë më vonë në filtër kanë mbërritur. Jo, jo, jo. Po, po, po. Kanë gjetur, kanë kanë gjetur 35000 dollarë. Unazën e diamantit të fejesës dhe vathët e Karisës gjithashtu. Ajo thotë uh, nuk po prisja fare, thotë që kjo do të ndodhte. Mhm. Uh, madje ata nuk i kishin informuar, i kishin dëgjuar, kishin thënë mirë të shohim çfarë do bëjmë kështu. Por pastaj, pasi kishin mbyllur telefonin, kishin thënë e di çfarë, a provojmë kush e di kujt i ka vajt mendja nga këta. Vëmë një tap aty te një nga këta filtrat, mm -hmm. kanë vendosur tapën dhe dhe i kanë pritur. Dhe kanë kanë mbritur ato. Ajo thotë, "Më kanë ndryshuar jetën këta çunat e komunales." Aty u njoh dhe me njërin prej tyre. Pse qeshni? Po me që unë asë një ah, gjetje, e, hajtë po martohet me atë tjetrin. Ajo është prapë me Kevinin. Po lekës të nësë Kevinit. Eh, ai ka paret, ai ka paret. Kështu që vajza do të jetë tani shumë më e kujdesshme me, me bizhutë, se ku i vendos ato. Kaq. Kaq kisha unë. Taylor Swift do të vijë tani. Kjo është uh, Style në klubin e mëngjesit. Hey, ju kemi uh, ju mirëpresim që të na thoni se ç'mendoni për uh, parkimin me para në qendrën e Tiranës. Ju mund të vini në faqen tonë Facebook, është facebook.com fraksion klubi i mëngjesit, mundet gjithashtu të na shkruani në numrin tonë të telefonit është 069 20 70 222. Nëse ka komente, i lexojmë pas pak. Të premten dhe të shtunën për herë të parë në Shqipëri një kampion bote në salsa cubana. Mm -hmm. Kjo që po dëgjojmë tani është salsa, salsa cubana. Quhet uh, Esteban Isnardi, është nga Montevideo. Mm -hmm. Montevideo është kryeqyteti i Uruguait. Uruguait. Do të japë leksione kërcimi të salsa cubana e son këtu në kryeqytetin tonë në Tiranë, në Shqipëri. Po, do të jetë tek La Rosa Negra. Negra. Po, është mm. lokali në bllok. Uh, ish apo, Blackstone, siç njihet Ish Blackstone, po, po La Rosa Negra Kështu që çdo mbrëmje të kësaj fundjave Jeni të ftuar që të shijoni ritmet kaliente Në Tirana Crazy Cuban Weekend Kështu e kanë quajtur Organizatorët Tirana Crazy Okej. Mirë, uh, ku shkojmë tani. Shkojmë tek Faleminderit, Jessica. Oh, ju lutem. Faleminderit ty, Jeri. Uh, që je Jeri. Kaq. Faleminderit. Thank you for being you. E ke parasysh nga këto? Patetizma. Gjithsesi, uh, Jess Glynne do të këndojë Hold My Hand tani në klubin e mëngjesit ora është This is your station, Club FM 100.4. Mirëmëngjesi, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit Në valët e Club FM në 100.4 Edhe në ekranin e Club TV-së Çdo mëngjes me juve nga ora 7 deri në orën 10 Kemi edhe libra, sot miq të dashur kemi libra Për, uh, për të dhuruar bukë me salam nga uh, Bukovski Nga Bukovski dhe Sa kopje na kanë mbetur nga bukë me salam Edhe një Edhe një kopje nga mm -hmm. bukë me salam Po gjithashtu kemi edhe librin Fundamentalist pa dashje nga Mohsin Hamid. Fundamentalist pa dashje nga Mohsin Hamid është uh, njëri nga librat më të shitur mm. të vitit uh, në uh, botë, është e preferuar nga gazeta The Guardian, uh, New York Times etj etj etj, por ne kemi uh, kopjen uh, shqip të sapobotuar përkthyer nga miku ynë Ilir Baçi, kështu që do të keni rastin për të fituar sot libra miq të dashur në klubin e mëngjesit. Le të bëjmë tani një pyetje nga aktualiteti për uh, kopjen e fundit që na ka mbetur po, nga. Po, për më parë kemi po, pa dhënë. Kemi pa i dhënë dhuratën nga Bio Center. Jo, jo, pa dhënë, pa dhënë. Albionit 943 mm. mbaron numri, pasi ka thënë që po është miratuar parkimi me pagesë në Tiranë. Është mi... Po, po, po, është miratuar, po, është miratuar, po, po, është miratuar me votat e mazhorancës vetëm. Mhm. Është uh, pa është miratuar parkimi me pagesë në kryeqytet. Ju kemi pyetur sot se çfarë mendoni për këtë. Uh, mund na shkruani në faqen tonë në Facebook, facebook.com fraksion klubi i mëngjesit ose në uh, numrin tonë në 069 20 70 222. 222. Dhe ma hoqi fillin e mendimit tash se ç'do thoshe po nesër. Te prit prit se di. Okej, po te prit prit se di, po se ç'do thoshe për prit prit se di, ne di. Hajde, hajde bëjmë uh, Adi. Më lësho pak muzikë. Atëherë. Ka patur dje kritika edhe brenda opozitës. Mhm. Mm Një eksponent i rëndësishëm i Partisë Demokratike ka kritikuar uh, ka kritikuar kryetarin Basha, duke i thënë atij ndër të tjera jepu fund fjalëve, boll me llafe, domethënë se s'po bën gjë. Kush ka kritikuar kryetarin Basha? Mhm. Mm 0-6-19-27-12-22 Dërgoni mesazhet tuaja 0-6-19-27-12-22 0-6-19-27-12-22 Meqë jemi te kjo e parkimeve Më lejoni ju lutem që të Shoh edhe këtë që shkruan Mapo-ja sot për shembull, uh, titulli i Mapos për parkimet është ky. Mm -hmm. Thotë Tiranë miratohen parkinget me pagesë falas për rezidentët. Këshilli Bashkiak ka miratuar mbrëmjen e së mërkurës ligjin për parkinget me pagesë. Pas një debati që ka zgjatur për rreth 3 orë, Këshilli ka projektuar, ka votuar projektligjin në fjalë që përcakton tarifat e parkimit vetëm me votat e mazhorancës. Këshilltarët opozitarë kanë bojkotuar votimin, rrugët dhe zonat më të largëta do të kenë tarifë më të ulët. Edhe falas për rezidentët. Mm. Për banorët. Pam. Se të këma po, se oksidentalë që janë, i thonë rezidentë. Rezidentë, rezidentë, normal. Nejse, oke. Okay. Uh, ne do të kthehemi mbas pak, në klubin e mëngjesit tani, le të shijojmë një këngë në Club FM 104. Rita Ora, Chris Vjen Brown. Sërish në klubin e mëngjesit, këndoi një me Charli XCX, e tani me Chris Brown, se Rita Ora kshu i ndrron. Ë, një herë në orë apo jo. Pra, prandaj ka Rita Ora me me orë kështu. Këngën e radhës po e prezantoj tani dhe po e prezantoj kështu. Mirëmëngjesi edhe për sot nga klubi i mëngjesit. Mëngjese lufte ishte një film i vjetër i Kinostudios, ngjarjet e të cilit ndodhin në Pogradec. Pogradeci është një nga qytetet më të qeta të Shqipërisë në juglindje, pranë Korçës dhe kur vijmë te Korça, fjala që thuhet është O korçare, o hiçfare, në cilin rast i bie që të mbetesh beqar, apo siç i thonë këtyre kohëve, single. Single në anglisht do të thotë uh, këngë që publikohen pa qenë pjesë e një albumi, siç ishte singli i fundit nga Adele, Hello. Por prit, që në moment po bën namin. Hello është gjithashtu titulli i një kënge nga Lionel Richie. Lionel Richie është babai i aktores Nicole Richie, e cila është e martuar me Joel Madden, njërin prej dy anëtarëve të grupit The Madden Brothers, që në vitin 2014 patën hitin We Are Done. 2014 ishte edhe viti kur shpërtheu çmenduria e quajtur Ice Bucket Challenge. Mm. Ice Ice Baby është një këngë nga Vanilla Ice, e cila përdor motive nga kënga Under Pressure e grupit Queen. Queen ishin të kryesuar nga vokalisti i tyre Freddie Mercury, i cili ka bërë një këngë si solist që quhet Living on My Own, Të jetoj vetëm, pra si beqar, a thua se e dinte shprehjen, o korçare, o hiçfare. Ndaj edhe zgjodhi këtë të dytën. Meqë jemi tek zgjedhjet, të fundit që u bënë në Shqipëri u mbajtën këtë vit dhe ishin zgjedhjet lokale në Tiranë, të cilat i fitoi Erion Veliaj, i cili ka kryer studimet e larta në Michigan të Shteteve të Bashkuara. Në Michigan kemi edhe një këngëtar i njohur me emrin Kid Rock, ardhur në klubin e mëngjesit miq të dashur Synapson bashkë me Anna Kovën. Uh, kjo është All in You. Është Kozeta 776 i mbaron numri, fiton një lule nga bota e luleve. Bravo, bravo. Kozetës 6. Si edhe një? 776. 776. 776. 776. Prit prit se di Jozefina Topalli ka kritikuar kryetarin Basha. Po. E saktë. Është Jetmira që fiton librin fundament Ç'bën tati? S'kam parë dia. Ëh, mm. s'kam pasur një temë kështu për uh, kirurgjinë plastike, po. po. Mm. Edhe ishte një doktor atje që tha që Çiljeta është uh, pasuri kombëtare diçka. Oh, vërtet e ke? Po si ka po. mundësi? Po si do? Ai tashi. E kishte përballë. Oh, mirë, super, super. Gjithsesi. Aha. Atëherë e ka gjetur Geri dhe fiton orën nga Premium Mochis 818 i mbaron numri. 818. 818 Geri, bravo. Të lumtë. Mirë, um, kaq kam unë. Kaq ke ti për tani. Kemi po. menduar një fjalë për sharadion goca. Patjetër. Atëherë le ta bëjmë sharadion e vajzave në këto momente. Çuna dhe goca, kjo është loja ku ju mund të merrni pjesë. Ne duhet vetëm që të gjejmë se çfarë çfarë janë duke menduar vajzat me njëra tjetrën, cila është fjala për cilën kanë rënë në ujdi. Mm -hmm. Le të mundohemi ta gjejmë. Sharadio, loja që vendos djemt kundër vajzave në kërkim të një fjale të vetme. Tam taram tam tam. Okej. Okay. Atëherë, um, goca, fjala juaj hahet. Po. po, po, po. Bravo. Është një frut. Jo. Ja. Është e kripur. Jo. Ja. Jo. Ja. Është brumë. Se janë gjithë historia. Ah, vërtet e ke. Eh, mirë, mirë. Ah, sorry. Kisha parë më të vogël. Bravo Adi, bravo. Okej, okay, mirë, faleminderit goca. Faleminderit. Ishte shumë shumë e thjeshtë, juve mund ta shkruani tuajën në 069 20 70 222 069 20 70 222. Bravo Adi. E dëgjojmë uh, tani këngën nga Green Day, kjo është Wake Me Up When September Ends, më zgjo kur të mbarojë shtatori, po Zgjohu, zoti Armstrong, zgjohu Mirëmëngjesi që të gjithë, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit Miq të dashur ju përshëndesim, ora është tani 9.13 minuta minuta Unë jam Adi bashkë me Jerin Mirëmëngjes Ç'kemi Xherro Mirë, shumë mirë Mirëmëngjesi edhe juve që jeni në dëgjim, kudo qofshi Ne ju përshëndesim dhe ju urojmë një ditë fantastike Dua që të mendoj një fjalë, Adi, e di çfarë shkruaje një fjalë Edhe ma trego ti mua, do të vij ta shoh, do vij unë ta shoh në një moment apo dy, se cila është fjala që të bëjmë një sharadë mm -hmm. të mhm. kthimit meqë meqë jemi, nëse ka ndonjë fitues Olta, jepe. Po, për sharadën tonë. Mhm. Mm është Inida. Ne, çfarë po jep ti? Për sharadën. Për sharadën. Emrat e fituesve. Ne, okay, dakord, jepi, atë, jepi, jepi fitues. Inida ka thënë Mos qaj, Olta, mos qaj, Olta. e bukur ishte? Nuk dua. Më prishet gjaku. Ka thënë tullumba, pra tullumba. Bravo. Është 2, 4, 7 i mbaron numri Inidës dhe ka fituar? Librin, sigurisht. Librin, oke. Okay. Oke, okay, shumë mirë. Ne kemi një fjalë, goca, atëherë mm -hmm. është uh, sharada e kthimit. E, juve që jeni në dëgjim, miq të dashur, uh, Unë dhe Adi kemi menduar një fjalë. Adi e ka menduar, unë kam rënë dakord. Tani uh, objekti i lojës është që vajzat do të bëjnë pyetje, ju mund ta zbuloni dhe ta dërgoni menjëherë në 069 20 70 222. Hahet? Jo. Jo. Okej. Okay. Pihet. Jo, jo. Jo. Send? Po. I po. madh. Jo i madh. Jo i madh. E përdorim çdo ditë një send të tillë? Mm, dikur përdorej më shpesh, mm. tani Bravo. tani jo dhe aq. Tani jo dhe aq shpesh, po ka njerëz që e përdorin çdo ditë. Është një send që mbahet në shtëpi. Le të themi që ka miliona njerëz në botë që e përdorin çdo ditë. Çdo mhm. ditë. Mm -hmm. E mbajmë në shtëpi një send të tillë? Mund ta mbajmë edhe në shtëpi. Ka familje që e mbajnë sot. Ka familje që s'e mbajnë. Ne e mbajmë. E kam menduar Adi këtë domethënë. Jeni shumë larg. Mulli, mendoj. Atëherë e ka menduar Adi. Do të gjeni se çfarë, do të gjeni se po e ka menduar Adi. Do të gjeni se çfarë është para se filloni me gërmat, se me gërma nuk ia dilni kurrë. Ëm, ehm, atëherë përdoret në kuzhinë ky send? Jo, në kuzhinë. Është personal apo mund ta ndash me të tjerë? Mund ta ndash me të tjerë. Mund të jetë personal në raste, por nuk është ndonjë kështu. Përdoret në po mëngjes? Lëre fare. E bravo, bravo. Bravo. Jam betuar si vrasëse mushkonjash. Vrasës. Vras mushkonja në klubin e mëngjesit. Kthehemi pas pak në klubin e mëngjesit me më shumë. Kemi dhe bileta për ndeshjen e kombëtares. 362 i mbaron numri Francit dhe ka thënë receptori. Receptori është sa? Li bën fund mentalist pa dashje. Ej, po mirë, po uh, mm. ku të vajti mendja more? Po bra. Nuk e di, e kam afër këtu prandaj. Ah, ka, ka, ka, ka, ka, bash mazallat. Kjo ishte ndihma që doja t'i jepja, ti thua që e kemi në e kemi, studio. Unë, unë nuk kisha thënë se kemi në studio, unë harrova që aty ka një telefon. Mm. mm. Shikon ti, shikon. Pa shiko, pa shiko. Pa shiko, pa shiko. Po receptori është Ulja e telefonit, kjo është receptori që bie. Mhm. Mm Bëhet çik me nerva këtu. Kjo s'ka lidhje. Ky është telefoni që dridhet. Ah. Mhm. Po. Çka kemi tjetër këtu? Se radio me këto gjëra është. Tiru tiru tiru. Mesazh. Ja mbylli telefonin. Ah. A e kishe harru? Kur e kishe me puls? Mm. Ke këtë tjetrin që të pëlqen ty? Pa. Ke dhe një tjetër? Kam sa dush nga këta? Sa mirë që s'punon call center? Ky segment vjen te ju miq të dashur nga kompania që shet telefona modernë, të cilët nuk bëjnë zhurmë. që të kujtoheni sa, sa keq e keni patur dikur. Okej, okay, um, Kjo të tremb, është e frikshme Ose mua më po jep këtë ndjesi Po ngrihe, ngrihe që mos bjerë, ngrihe Mos e lër. Jam e zënë, nuk e ngre dot. Dëgjo, uh, kur themi, le të bëjmë një pyetje nga le të bëjmë një pyetje nga aktualiteti, po le të dëgjojmë edhe një tingull misterioz, të shohim se si mhm. njerëzit mm -hmm. do të reagojnë e do ta gjejnë apo s'do ta gjejnë dot se çfarë është tingulli misterioz i radhës për sot. Tani është Roxette që këndon The Look oh, në klubin e mëngjesit. Ka mirë, ka ritëm, ka Është shumë e bukur. Ah, më pëlqen kjo, më pëlqen shumë. Roxette tani, Club FM 104. The last, si, the last Witch Hunter, si me thënë, uh, si me thënë, i fundmi gjuetari i shtrigave. Gjuetari i fundit i shtrigave. Po, po siç është i fundmi uh, gjuetari i shtrigave, po e lëmë kështu si i fundmi mm. i mohikanëve. është më poetike, më më mirë ashtu. Por tjetra është The Spectre, që ne ah, e pamë e pamë në pre premierë, premierë. javën e kaluar. Edhe ishte një, unë nuk e di, unë e shijova. Po edhe unë gjithashtu. Që na pëlqeu Spectre. Do të çojmë uh, do të çojmë njerëz për të parë uh, këta filma, të premte nesër i bie. Ë uh, The Last Witch Hunter, i fundmi gjuetar i shtrigave është në 18:15 dhe në orën 20:15 nesër, mm -hmm. Spectre është në orën 18:30 dhe në orën 20. Për këto orare kemi kemi po. bileta, për këto orare kemi bileta në Cineplex nesër, edhe i falenderojmë mm -hmm. ata për uh, mbështetjen e për uh, biletat e filmat e mrekullueshëm që shfaqen në Cineplex gjatë gjithë kohës. Tani dëgjojmë nga Jasmine Thompson, çuna dhe goca. Ky është tingulli misterioz. Nëse e gjeni dot, bravo ju qoftë. Kujdes edhe një herë. Kaq. Woo! Ëm kjo është është një shkolla e re, e cila është është shkollë e cila ë janë me kurse profesionale mm -hmm. për uh, recepcion, për barist, për çfarë ka të bëjë me uh, atë industrinë e mikpritjes. Domethënë që të punosh në hotele, në restorante, por në nivelin botëror, në nivelin uh, e standardin A, si mm -hmm. i mhm. thonë. me profesionistë të vërtetë. Vërtet. Po, po. Për shembull, ka kurse për uh, barman, për kamarier, për hotelier, menaxher, recepcionist, menaxher turizmi, specialist në fushën e agjencive turistike etj, etj, etj, por Oltën do ta çojmë për Gati. bariste femrash. Po, pra, yes. atë po mendoja edhe unë. uh, ka një ka një kurs uman. për bartender që po shikoj këtu, mm -hmm. quhet uh, chef de bar. Yes. Chef de bar, wow. që është vetëm për vajza. Oh, kurs vetëm chef. për vajza. Ju jeni bashkë. Girls only. Mhm. Jo, është chef de bar, jo e chef, e chef de bar. Ehm, um, nëse në qoftë se doni eh, dhe jeni të interesuar që t'i bashkoheni Oltës në këtë në këtë karrierë të re Super. në Hospitality and Tourism Academy, mund të merrni në telefon në numrin 068 204 000 apo të shkoni te hat.al H A T pikë AL. H si Holta, që po. s'u bën ndonjëherë se i mbeti me O. Jo, më mirë e ka Holta. H si Holta, A si Adi, po. Edhe T si Tirana. Po. Do një gjë tjetër. Okej. I gjerë, ka shumë fjalë me T. Po. Nëse okay. Kjo është H A T pikë AL ose 068 200 4000. Por për për të gjitha këto gjërat. Ti Olta, nëse unë do të ofroja kurset Po. Do thosha Olta, do për recepcion, po. do për uh, menaxher, do për hotelier, për kamarier, recepcionist, menaxher turizmi, specialist të fushës së agjencisë turistike. Çfarë do zgjidhje? Të gjitha. Jo, jo, njërën për të. Çfarë do zgjidhje? Kë do zgjidhje të parën, fillimisht. Po le ta fillojmë një herë recepcion them. Ta fillojmë me recepcion. Mm -hmm. Dhe pastaj të përfundojmë te shef, mm. shef, shef, shef. Ala, më fal. Hat, pikala. Hat, pikala. Kthehem pas pak në klubin e mëngjesit me më shumë. Ju përshëndesim Paolo Nutini vjen tani me këngën një laps plot me plumb, është Pencil Full of Lead në klubin e mëngjesit. A e kanë gjetur dot apo jo? Tingulli i makinës së shkrimit, jo. klikimi një butoni në tastierë, jo, jo, jo. zhurma mm, është mm. tiktaku i orës, mm -mm. shtypja e stilolapsit, jo. shtypja e butonit telekomandës, makinë shtypshkronje, mm -mm, mm -mm. mbyllja e telefonit, kapse letrash, jo. biçaku, si që jo. shumë. Okay. Nuk e kanë gjetur akoma? Jo. Nuk kanë thënë akoma atë se çfarë është. Ti e more vesh? Jo. Jo, s'ishe këtu ti? Jo, nuk ishte, nuk ishte. Ti e more vesh po, apo jo? Po, ti e di? Po, A ti e di tani më? Edhe edhe Lori ishte këtu. Po po i them që janë shumë larg gjithsesi. Val, o je ku ishe ti? Po laja duart. Bashkë ishim bashkë. Bëj shaka. Është diçka tjetër miq të dashur? Është diçka tjetër që po dëgjojmë. Nuk do të shikon ashtu. Po, po prisja që ta dëgjoja. A do ta dëgjosh na? Dëgjoje sa herë të duash. S'ke për ta gjetur dot. Faktikisht të jep idenë e makinës së shkrimit, ëh. E di, mund të ishte, mund të kishte qenë, por këto janë regjistrime të bëra në mënyrë të natyrshme. Mhm. Mm o natyrel. Edhe edhe edhe siç ka ndodhur, siç është dëgjuar, siç është regjistruar, ashtu edhe transmetohet. Kështu që mund të tingëllojë si diçka tjetër, por mm -hmm. ne mhm. duam uh, ekzaktësisht exact. atë se çfarë uh, se çfarë po dëgjojmë dhe në rast se ju e gjeni se çfarë është kjo, atëherë keni për të fituar një orë nga miqtë tanë tek Premium, Premium Watches. Watches. Premium Watches. Watches. Okej. Okay? Kështu. Ëm ndërkohë, bileta për ndeshjen midis Shqipërisë dhe Gjeorgjisë do të jetë në stadiumin Qemal Stafa këtu në kryeqytet. A mund të japim, mund të bëjmë një pyetje për bileta? Direkt. Si thua? Shpejt e shpejt. Atëherë. Kush është lojtari që ka shënuar golin e fundit për kombëtaren shqiptare? Mhm. Mm Kush është lojtari që ka fituar golin e fundit për kombëtaren shqiptare? Ka një ndeshje miq të dashur në orën 20 ditën e E e hënë, po, po ditën e hënë këtu në stadiumin Qemal Stafa në kryeqytet do të luajë Shqipëria, kampionët pra, uh, kampionët të kualifikuarit. Të kualifikuarit. Po kush e di mm. se nga fjala s'i dihet kurrë, um, kampionët do të luajnë ndeshje miqësore me Gjeorgjinë. Mm -hmm. Ne do të çojmë dy prej jush falas me një çift biletash për të parë ndeshjen. Nëse na thoni se kush ishte lojtari që shënoi golin e fundit për Shqipërinë, në ndeshjen e fundit që ka bërë ekipi kombëtar. Mm -hmm. 069 20 70 222. 069 20 70 222. Me që ra fjala për uh, gjithë ju që jeni të interesuar për mhm. bileta, mm -hmm. të cilat janë me një çmim um, po themi janë me një çmim më të ulët se sa ndeshjet kualifikuese e tjera mhm. e tjera, sepse është një miqësore. Ju mund t'i bleni ato pranë zyrave të FSHF-s, pranë stadiumit Qemal Stafa, Madje mund t'i bleni edhe pranë Elbasan Arenës, nëse na dëgjoni nga Elbasani, mos shkoni atje për të blerë bileta, mm -hmm. apo t'i bleni në stadiumin e Korçës, nëse na dëgjoni nga Korça. E Pe Korçë. Po. E bre lalkë. E bre lalkë do vemi të shikojmë kombëtaren. No. Po, do vemo. Hmm. Luan Stradobërda. Ë, vazhdon, është akoma kjo, Olta, se mua s'ma bën njeri po juve ndoshta. As mua. Jo. Ja jero. Ndoshta është me moshë. Unë un eci me kufi, kështu që nuk dëgjoj. Ah, sa mirë e ke ti. Edhe unë me makinë s'kam frikë. Ë. Në po, makinë se kam parkoj tani ose. Si po kjo, ej. Ça halli kam hyrë vetë. Ku ke hyrë, ku ke, ku ke pasur ndonjëherë hall për parkim po, pra. ti? Po ja tani. Asnjëherë. Po ku, kur, kur, më fal. Po ja tani që u bë me lek. Po kur u bë me lek? Kur ke paguar ti? Më fal, kur s'ka qenë me lek Olta? Un, jo, un kam paguar për parkim po, kur na bën. Kur na bën me para, kur na lejonin që të parkonim me para, paguaja un edhe nuk ankohesha. Shumë. Se di. Por uh, nuk ankohesha shumë. Do të jam shtresa, shtresa e privilegjuar. Si, edhe shtresa e privilegjuar. Ah. Se Në fund fare ty ta ka garantuar puna parkimin. Në fund jo? fare jo? varet nga pozicioni që je. Po pra. Po, unë mendoja u dikush tha, kush ta, kush ta mund parkoj nga gjithë klubi i mëngjesit? Kush mund parkoj falas? Ë, uh, edhe të garantuar çdo ditë. Olta, shefe e emisionit. Olta, sigurisht. Kështu që kjo do të vazhdoj kështu, ti vazhdo. Mos bëj kështu mua tash se. S'ga se nga s'mund dot njeriu ai. Dëgjo, un nuk jam fare xheloz se un nuk marr makinë, as dua të marr makinë, do vi me vrap këtu në emision, zvarrë do vi në emision, vetëm të takoj ty në mëngjes. Edhe dhe nuk do kërkoj vendin tënd parkimit, ta mbash me shëndet aty ku e ke. Faleminderit, faleminderit kolegë, se si po të kem un vend parkimi, ke edhe ti dhe ka gjithë klubi, pasi makinën ti e di që unë e ndaj, e bëj share me me të tjerët, po. Nëse është makina e status me mua, duke qenë se unë nuk parkoj po, fare. Duke qenë që ne, po, vim në emision nga vende të ndryshme të Tiranës. S'e kuptojmë, po pata po pata un parkim thotë ke dhe ti. Ke dhe ti. Po pra. Enver Hoxha thoshte kështu gjëra. E pe, po ke një parkim. Faleminderit shumë Olta. Flori ka shkruar parkingu në Tiranë, është një gjë normale që ndodh çdo ditë, nuk është ndonjë gjë e re, thotë të gjithë paguajmë çdo ditë për parkim. Ka të tjerë që Erta ka shkruar për shembull në rrugët kryesore, gjithmonë i kanë paguar parkimin dikujt që vërdallosej thotë dhe vetëshpallej pronari i rrugës publike. Në qoftë se do të menaxhohen në mënyrë të drejtë, paratë e mbledhura nga parkimi do të jem e lumtur t'ia paguaj bashkisë. Adriana ka shkruar në çdo qytet të botës që kam vizituar, në qendër parkimet janë me pagesë. Unë mendoj se do të jetë më mirë që të qarkullojmë në këmbë dhe të jetë më i pastër dhe ajri, nuk është qameti thotë për distancat qesharake që ka unaza e vogël deri në qendër. Mm -hmm, Endriti ka shkruar sapo të pastrojnë rrugët nga këta qen, do të ketë më shumë vend për parkime, por për sa kohë do të sulmojnë lekun dhe jo higjienën dhe sigurinë publike, kujt i plasi se ku do parkosh? Oh. Blini bicikleta, thotë Endrit. Eh. Ervini ka shkruar, dua ta lexoj këtë. Parkingu me pagesë si koncept nuk është diçka që e kemi shpikur ne. Njerëzit duhet ta kuptojnë se të jetosh në një qytet të madh dhe aq më tepër në kryeqytet Ka mundësi më të mëdha punësimi, por ka edhe kosto. Ajo që më shqetëson është mungesa e transparencës në proces, si u vendosën këto shifra, ku do të shkojnë këto lekë, sa u pyetën qytetarët për këtë vendimmarrje, ka thënë Ervini. Enea shkruan, Mirë t'i marrë bashkia taksat, se fëmijët që rrinë duke gërvisur, më mirë t'i marrë bashkia se fëmijët që rrinë duke gërvisur makinat. Tjetër kemi Albin, i cili thotë shumë shumë keq, vetëm shteti të mos marrë lek. Çfarë këto pastashu? Pastashu. Aha, ah, pasta me pastashu. E kjo është kjo është për Stivin e vogël, Stiv Vogël që Mirë se erdhe në jetë, jetë. Sa u bë 3 ditë? Po, 2-3 ditë. 2-3 ditë. Tani kanë. Po. Stivi me jetë të gjatë dhe të ëmbël. Si kjo pastashuja. Jetë të gjatë, jetë të gjatë. Mm, Faleminderit Isida që na i solla. Do ta mbyllim emisionin me ëmbëlsirë. Do të bëjmë ta fituesit dhe largohemi. Na. Uh, prit pak Isida se Na vjen më shumë se ç'të. Mhm. Ndërkohë Sadiku më thon, është Ladi që fiton dy bileta për ndeshjen e Tiranë. Bravo. Mm. Fitues të tjerë apo i kemi? Sa e pëlqeva ky Stivi. Faleminderit Edi.